แนะนำบทสบะ บทสบะเป็นบทมักกิยามีห้าสิบสี่องค์การ บทนี้เริ่มโดยการเทิดทูนถวายพระเกียรติแด่อัลลอฮ์ซึ่งพระองค์ทรงให้สิ่งที่ทรงบังเกิดทั้งหลายมีความสมบูรณ์ ทรงทำให้กิจการทั้งหลายของโลกนี้เป็นไปอย่างรัดกุม ทรงจัดเตรียมจักรวาลด้วยความปรีชาญาณของพระองค์ สรรพสิ่งทั้งหลายที่มีจำนวนแม้เท่าปรมาณูหนึ่งปรากฏอยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดิน จะไม่รอดพ้นไปจากความรอบรู้ของพระองค์ได้เลย นี่คือหลักฐานอันยิ่งใหญ่ในความเป็นเอกภาพของพระเจ้าแห่งสากลโลก บทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องสำคัญยิ่งเรื่องหนึ่ง คือการปฏิเสธศรัทธาของพวกบูชาเจวิตต่อพระโลกต่อการฟื้นคืนชีพหลังจากการตายไปแล้ว พระองค์จึงบัญชาให้ท่านรอสุลลอสลลลอฮุอะลัวะสลัมสาบานด้วยพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเขาว่า ปรโลกนั้นจะมีขึ้นอย่างแน่นอน หลังจากความพินาศของสรรพสิ่งทั้งหลาย บทนี้กล่าวถึงเรื่องราวต่าง ๆ ของบาดารอซูล โดยกล่าวถึงดาบีดาวุธ และบุตรชายของท่านดาบีสุไลมาน ที่เราทรงประทานความโปรดปรานนานาชนิดให้แก่ท่านทั้งสอง เช่นการทำให้ยินเป็นประโยชน์แก่สุไลมาน การทำให้นกและภูเขากล่าวสรุดีพร้อมกับนบีดาวุธ ทั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงความโปรดปรานของลอที่ทรงประทานแก่นบีทั้งสอง นอกจากนั้นบทนี้ยังได้กล่าวถึงการสงสัยบางประการของพวกบูชาเจเวตเกี่ยวกับสารของนบี และรอซูลคนสุดท้าย โดยได้ตอบโต้ข้อสงสัยเหล่านั้นด้วยหลักฐานที่ชัดแจ้ง นอกจากนั้นยังได้นำหลักฐานมายืนยันถึงการมีและความเป็นเอกภาพของอัลลอฮ์อีกด้วย บทนี้จบลงด้วยการเรียกร้อง พวกบูชาเจวิตไปสู่การศรัทธาต่อพระผู้ทรงเอกะโดยเด็ดขาด ซึ่งการจัดเตรียมกิจการต่าง ๆของสิ่งที่ถูกบังเกิดขึ้นทั้งมวลนนั้น อยู่ในเงื้อมพระหัตถ์ของพระองค์บทนี้ถูกขนานนามว่าสาบะ เพราะอัลลอฮ์ทรงกล่าวถึงเรื่องราวของสาบะ ซึ่งเป็นอาณาจักรหนึ่งของเยเมนโบราณ เป็นที่ปรากฏว่าชาวเมืองซาบะ เหล่านั้น อยู่ในสภาพที่รับความโปรดปรานร่มเย็นเป็นสุขและอุดมสมบูรณ์ตลอดจนที่พักอาศัยของพวกเขาก็ห้อมล้อมไปด้วยเรื่องสวนไร่นาท่านเมื่อพวกเขาเนรคุณต่อความโปรดปรานและความดีทั้งหลายของอัลลอฮ์ทรงประทานให้แก่พวกเขา พระองค์จึงลงโทษพวกเขาด้วยการให้น้ำท่วมเขื่อนมะริเพื่อพวกเขายึดถือเป็นบทเรียน และนิทัศอุทาหรณ์อันมีค่ายิ่งด้วยพระนามของลอผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีละฮูมาฟิสสมาวาติวะมาฟิลอัรฎิวะละฮุลฮัมดุฟิลอาคิเราะห์วะฮุวัลฮะกีมุลคอบีรการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ ซึ่งสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดิน เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ และการสรรเสริญในประโลกนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ และพระองค์เป็นผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงรอบรู้ยิ่ง ي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 ว่าหาไม่ได้ขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลของฉัน ผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งพ้นอย่างวิสัย มันจะเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าอย่างแน่นอน ไม่มีแม้แต่น้ำหนักเพียงเท่าทุลีในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและที่เล็กยิ่งกว่านั้น และที่ใหญ่กว่านั้นจะรอดพ้นจากพระองค์เว้นแต่จะอยู่ในบันทึกอันชัดแจ้งทั้งสิ้น ليجزي الذين آمنوا وعملوا ا ل ص ิ ل ح ต ت เพื่อที่พระองค์จะทรงตอบแทนกับบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลายชนเหล่านั้นสำหรับพวกเขาจะรับการอภัยโทษและปัจจัยอย่างชีพอันมีเกียรติ والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب ส่วนบรรดาผู้เพียรพยายามขัดขวางองค์การทั้งหลายของเรานั้น ชนเหล่านั้นสำหรับพวกเขาจะรับการลงโทษอันเลวร้ายอย่างเจ็บปวดและ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 أفترى على الله كذبا أن به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد เขาได้ปั้นความเท็จให้แก่อัลลอฮ์หรือว่าเขาเป็นบ้าไปแล้ว หาไม่ได้บรรดาผู้ไม่ศรัทธาต่อประโลกนั้นจะอยู่ในการลงโทษและการหลงผิดอย่างไกลลิบอาฟลัมยรวอิลามาบัยนอัยดีฮิมวะมาคัลฟะฮุมมินัสสมาอิวัลอัรฎ อินนฟีดาลิกลาอายะตันลิคุลอับดิมุนีบพวกเขาไม่ได้เห็นดอกหรือถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขา และสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของพวกเขา ที่มีอยู่ในฟ้าคฟ้าและแผ่นดินหากเราประสงค์ เราจะให้แผ่นดินสู่พวกเขาลงไป หรือเราจะให้ส่วนต่างๆ จากท้องฟ้าหล่นลงมาบนพวกเขา แท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่ง อย่างแน่นอนแก่พวกบ่าวที่กลับตัวส่วนหรอกและโดยแน่นอนเราได้ความโปรดปรานของเราแก่ดาวุฒโอ้ภูเขาเอ๋ย จงแท้ซองสะดุดีพร้อมกับเขาและนกด้วย และเราได้ทำให้เหล็กอ่อนตัวสำหรับพวกเขา เจ้าจงทำเสื้อเกราะและห่วงของมันให้ได้สัดส่วน และพวกเจ้าจงทำความดีเถิดถ้าจริงข้านั้นเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ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 และเราได้มีลมพัดแก่สุไลมาน ซึ่งมันจะพัดไปยามเช้าเป็นเวลาหนึ่งเดือน และมันจะพัดกลับในยามเย็นเป็นเวลาหนึ่งเดือน และเราได้ให้ไหลมา ให้แก่เขาซึ่งตาน้ำทั้งเหลือง ในหมู่ยินนั้นมีผู้นำทางอยู่เบื้องหน้าเขาด้วยอนุมัติแห่งพระผู้วิบาลของเขา และผู้ใดในหมู่พวกเขาหันเหออกจากพระบัญชาของเรา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 สุไลมานตามที่เขาต้องการ เช่นการสร้างปราสาทหลายแห่งที่สูงตระหง่านและบรรดาหุ่นจำลอง และบรรดาภาชนะใส่อาหารที่มีขนาดเท่าบ่อน้ำและบรรดาหม้อสำหรับหุงอาหารตั้งอยู่กับที่ พวกเจ้าจงทำงานเถิดโป่งหวานของดาวุฒเอ๋ยโดยการขอบคุณและส่วนน้อยแห่งพวงเบาของข้าที่จะขอบคุณแต่ลา ف ل م น قضينا ع มา ه มาด و ล ما มอ ه ลา ل ى م و ี ه دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ครั้นเมื่อเราได้กำหนดความตายแก่เขาไม่ได้มีสิ่งใดบ่งชี้แก่พวกเขาถึงความตายของเขานอกจากปลวกใต้ดิน แทะกินไม้เท้าของเขา ดังนั้นเมื่อเขาล้มลงพวกยินจะรู้อย่างชัดเจนว่า หากพวกเขารู้ในสิ่งที่พ้นอย่างวิสัยแล้ว พวกเขาจะไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานที่น่าปดสูงเช่นนี้ لقد كان لسبأ في ม س ك ن ه م آ ي โดยแน่นอนสำหรับพวกสวะนั้นมีสัญญาณหนึ่งในที่อาศัยของพวกเขา มีสวนสองแห่งทางด้านขวาและทางด้านซ้าย พวกเจ้าจงบริโภคจากปัจจัยอย่างชีพของพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าจะจงขอบคุณต่อพระองค์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 ดังนั้นเราจึงปล่อยน้ำจากเขื่อนอาริให้ท่วมพวกเขาและเราได้เปลี่ยนสวนสองแห่งของพวกเขา ให้แก่พวกเขา แทนสวนอีกสองแห่ง มีผลไม้ผม และต้นไม้พุ่มและต้นพุทราบ้านเล็กน้อยเช่นนั้นแหละ เราได้ตอบแทนพวกเขาเนื่องจากพวกเขาเนรคุณ แต่เราไม่ได้ลงโทษผู้ใดนอกจากพวกเนรคุณระหว่างพวกเขาและระหว่างหัวเมืองต่าง ซึ่งเราได้ความจำเริญในนั้น เราได้มีขึ้นซึ่งหัวเมืองที่เด่นชัด และเราได้กำหนดการเดินทางไว้ในนั้น พวกเจ้าจงเดินทางไปตามนั้นเถิด ทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างปลอดภัย فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم وظلموا أ ن أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور และพวกเขาได้กล่าวว่า โอ้พระผู้อภิบาลของเรา ขอพระองค์ทรงทำให้การเดินทางของเรายืดยาวขึ้น และพวกเขาได้อาธรรมต่อตัวของพวกเขาเอง ดังนั้นเราจึงได้ทำให้พวกเขาเป็นเรื่องเล่าขานต่อๆกันมา และเราได้ทำให้พวกเขาแตกสลาย กระจัดกระจายกันออกไป ถ้าจริงอันนี้ย่อมเป็นสัญญาณอันมากหลายอย่างแน่นอนแก่ทุกคนผู้อดทนผู้กตัญญูและ และโดยแน่นอนอิบลิส ได้ทำให้การนึกคิดของมันที่มีต่อพวกเขาเป็นจริงดังนั้นพวกเขาจึงได้ปฏิบัติตามมันเว้นแต่บรรดาผู้ศรัทธาส่วนน้อยเท่านั้น و ล ا ك ม ن له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن ب ا ل ะ خ ر ة ممن إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن มันฮวมินฮาฟีชักวรับบุกาลาคุลชัยอินาฟีรและมันไม่มีอำนาจใดๆเหนือพวกเขาเว้นแต่เพื่อเราจะได้รู้ว่า ผู้ใดศรัทธาต่อวันประโลก จากผู้ที่มีความสงสัยในเรื่องนั้น และพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเป็นผู้ทรงดูแลคุ้มครองทุกสิ่งโอลิดุลลดีนซะจัมตุมมินดูนิลลา لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงวิงวอนต่อบรรดาผู้ที่ พวกเจ้าจินตนาการว่าเป็นพระเจ้า อื่นจากอัลลอฮ พวกมันไม่ได้ครอบครองแม้แต่น้ำหนักเท่าทุลีในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน และพวกมันไม่ได้มีหุ้นส่วนในทั้งสองนั้น และสำหรับพระองค์นั้นไม่ได้มีผู้ช่วยเหลือใดๆ ที่มาจากพวกมันและ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير การสปาคือการช่วยเหลือจะไม่เกิดประโยชน์อันใดนกที่พระองค์นอกจากผู้ที่พระองค์ทรงอนุญาตแก่เขาจนกระทั่งเมื่อความหวาดกลัวได้คลายออกจากจิตใจของพวกเขา พวกเขากล่าวว่า พระผู้พิบาลของเจ้าได้ตรัสอะไรไว้ พวกเขากล่าวว่า ความจริงอย่างไรเล่า และพระองค์เป็นผู้ทรงสูงส่ง ผู้ทรงยิ่งใหญ่ก จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าใครเป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพให้แก่พวกเจ้า จากบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าอัลลอฮ์และแท้จริงไม่เราก็พวกท่านแน่นอนที่อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องหรืออยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งจ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจะไม่ถูกสอบถามเกี่ยวกับที่เราได้ทำผิด และเราจะไม่ถูกสอบถามเกี่ยวกับที่พวกเจ้ากระทำจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าพระผู้บานของเราจะทรงรวบรวมพวกเราทั้งหมดในปรโลก และพระองค์จะทรงตัดสินระหว่างพวกเราด้วยความจริง และพระองค์คือผู้ทรงตัดสินผู้ทรงรอบรู้กัลลีกรัลาบัลฮุัลลอฮุลอาซีซุลฮะีมจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงแสดงให้ฉันเห็นบรรดาที่พวกเจ้าได้นำไปตั้งเป็นภาคีร่วมกับพระองค์ไม่หรอก พระองค์คือ อัลลอฮ์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชาญาและเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใด เว้นแต่เป็นผู้แจ้งข่าวดี และเป็นผู้แจ้งข่าวร้ายแก่มนุษย์ทั้งหลาย แต่ถ้าว่ามนุษย์ส่วนมากไม่รู้ และพวกเขากล่าวว่าเมื่อใดเล่าสัญญานี้จะมาถึงหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าสำหรับพวกเจ้ามีกำหนดวันวันหนึ่ง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 บางคนจะกล่าวซักถ้อยคำใจคนหนึ่ง บรรดาผู้อ่อนแอกว่า กล่าวแก่บรรดาผู้หญิงยะโส บอกว่าหากไม่ใช่พวกเจ้าแล้วแน่นอนพวกเราคงได้เป็นผู้สภากันแล้ว قال ا า ذ ي ن استكبروا ل บรรดาผู้หญิงยะโสก็กล่าวแก่บรรดาผู้อ่อนแอว่า พวกเรานะหรือที่ได้ขัดขวางพวกเจ้าจากแนวทางที่ถูกต้อง หลังจากที่มันได้มายังพวกเจ้าไม่ใช่เช่นนั้นแต่พวกเจ้าเองต่างหากที่เป็นผู้กระทำผิด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 และเราได้ตั้งภาคีคู่เคียงกับพระองค์และพวกเขาจะซ่อนความสำนึกผิด เมื่อพวกเขาได้เห็นการลงโทษ และเราได้เอาโซ่คล้องที่คอของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา พวกเขาจะไม่ได้รับการตอบแทนใดๆ นอกจากที่พวกเขาได้กระทำไว้ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن อุบซิลตุมบิฮิกาฟิรุนและเราไม่ได้ส่งผู้ตักเตือนคนใดไปยังตำบลใด นอกจากบรรดาผู้ฟุ่มเฟือยในตำบลนนั้นจะกล่าวว่าแท้จริงเราเป็นผู้ปฏิเสธสิ่งที่พวกเจ้าถูกส่งมาและ ل و ا ن และพวกเขาได้กล่าวอีกว่า พวกเรามีทรัพย์สินและลูกหลานมากกว่า และพวกเราจะไม่ถูกลงโทษกุลอ่นพรับบียบสุตุริซกลิมันยชาวยรดิร ولكن ร ك ث ر الناس لا ي ع ل ร و ن จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉัน ทรงแผ่ปัจจัยยังชีพแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และทรงให้แรงแค้นแต่ถ้าว่ามนุษย์ส่วนมากไม่รู้วววาามมมอลุุค وما أموالكم ولا أ ล ل ا د ك م ب ร ل ت ي تقربكم ع ن นาซุลฟา بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون และไม่ใช่ทรัพย์สินของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้า ที่จะทำให้เจ้าใกล้ชิดสนิทกับเรา นอกจากผู้ศรัทธาและกระทำความดีฉะนั้นชนเหล่านั้นแหละสำหรับพวกเขาจะรับการตอบแทนเป็นสองเท่า ตามที่พวกเขาได้กระทำไว้และพวกเขาจะพำนักอยู่ในสวนสวรรค์อย่างปลอดภัย والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب م ح และบรรดาผู้มุ่งมั่นเพื่อทำลายล้างสัญญาณทั้งหลายของเราชนเหล่านี้จะถูกนำมาอยู่ต่อหน้าเราในการลงโทษกุลอินนรับบียบสุกริซกลิมันยชาอุมินอิบาดิฮิวยกดิรละวะมาอันฟักตุมมิน شيء فهو يخلفه وهو خ ร จงกล่าวเถิด แท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันทรงแผ่ปัจจัยยังชีพแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ จากควงบาปของพระองค์และทรงให้แร้นแค้นแก่เขา และอันใดที่พวกเจ้าบริจาคไป พระองค์จะทรงทดแทนมันให้ และพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ดีเลิศในหมู่ผู้บรรดาผู้ประทานปัจจัยอย่างชีพ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون และวันที่พระองค์จะทรงรวบรวมพวกเขาทั้งมวลและพระองค์จะทรงตรัสแก่มาลายกาว่า พวกเขาเหล่านั้นหรือที่เคารพพักดีต่อเจ้า ق ا ل เ ا سبحانك า ن ت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون พวกเขามาเลยกากล่าวว่ามหาบริสุทธิ์แห่งพระองค์ท่าน พระองค์ท่านทรงเป็นผู้คุ้มครองข้าพระองค์ไม่ใช่พวกเขาแต่พวกเขาเคารพพักดียิน พวกเขาส่วนมากเป็นผู้ศรัทธาต่อพวกมัน فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون ดังนั้นในวันนี้พวกเจ้าบางคนไม่มีอำนาจที่จะให้คุณให้โทษซึ่งกันและกันและเราจะกล่าวแก่บรรดาผู้กระทำผิดเหล่านั้นว่า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 พวกเขากล่าวว่านี่มิใช่ใครอื่น นอกจากชายคนหนึ่งที่ต้องการจะยับยั้งพวกเจ้า จากการที่บรรพบุรุษของพวกเจ้าได้เคารพพักดีมาก่อน และพวกเขากล่าวว่านี่มิใช่อะไรอื่น นอกจากเรื่องแท้ที่ถูกอุปโลกขึ้นและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวในเรื่องสัจธรรม เมื่อมันได้มาอย่างพวกเขาว่า นี่ไม่ใช่อื่นใดเลย นอกจากมายากลอย่างชัดแจ้ง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 และบรรดาผู้ที่มาก่อนหน้าพวกเขาก็ได้ปฏิเสธสัจธรรมมาแล้ว และพวกเขาชาวคูเรชมากะไม่ได้มีถึงหนึ่งในสิบของที่เราได้ให้ความมั่งคั่งแก่พวกเขา กระนั้นก็ดีพวกเขาได้ปฏิเสธบรรดาศาสนาทูตของข้าดังนั้นการปฏิเสธจะเป็นอย่างไรต่อพวกเขาอุลอินนมาอัิุคุมบิวาฮิดะอันตะกูมูลิลลาฮิมัตนาวฟราดาทุมมะตะตะฟักกรู อินุวอิลลานีรุลละกุมบัยนยดัยอาบินชดีด จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าฉันขอเตือนพวกเจ้าเพียงข้อเดียว ว่าพวกเจ้าจงยืนขึ้นเพื่ออัลลอฮ์ครั้งละสองคน และคนเดียวและจงไตรตรองดูก็จะพบว่า สหายของพวกเจ้านั้นไม่ได้เป็นบ้า แต่เขาเป็นเพียงผู้ตักเตือนพวกเจ้าถึงการเผชิญหน้ากับการลงโทษอย่างสาหัสเท่านั้นลมาสัลตุคุมมินอัจริฟะฮุวะลักุมอินอัจริยอิลลาอัลลอฮิวะฮุวะลาคุลลิชัยอินชฮีดจงกล่าวเถิดมุฮัมมัด ว่าไม่มีรางวัลอันใดที่ฉันจะขอจากพวกเจ้าเพราะมันเป็นของพวกเจ้า แต่รางวัลของฉันอยู่ที่อัลลอฮ์และพระองค์ทรงเป็นพยานต่อทุกสิ่งจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉัน ทรงได้ความจริงทำลายความเท็จ เพราะพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับทั้งหลาย

إنه سميع قريب จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าหากฉันหลงผิดฉันก็จะหลงผิดเฉพาะตัวของฉัน แต่ถ้าฉันอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนั้น ก็คือพระผู้อภิบาลของฉัน ได้ทรงให้องค์การแก่ฉัน แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงใกล้ชิดถ้าหากเจ้าได้เห็นขณะที่พวกเขาตื่นตระหนกแล้วไม่มีทางหนีรอด แล้วพวกเขาจะถูกจับเอาไปจากสถานที่อันใกล้และพวกเ และพวกเขาก็กล่าวว่า พวกเราได้ศรัทธาต่อความจริงแล้ว จะเป็นไปได้อย่างไรที่พวกเขาเรียกร้องจากสถานที่อันไกลเช่นนั้นและแน่นอนพวกเขาได้ปฏิเสธความจริงมาก่อนแล้ว และพวกเขาคว้างทิ้งปฏิเสธสิ่งเร้นลับจากสถานที่อันไกลเช่นนั้น وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب และระหว่างพวกเขากับสิ่งที่พวกเขาต้องการมีสิ่งกีดขวางอยู่ ดังเช่นที่ได้ถูกปฏิบัติมาก่อนแล้ว ถ้าพลภาพของพวกเขาแท้จริงพวกเขานั้นอยู่ในความสงสัย